Քաղաքագետի ամբիոնից ելույթ է ունենում քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, այսօր մեր զրույցի թեման Արցախյան 3-րդ 2020 թվականի աշանային պատերազմի ավարտի երկրորդ տարելիցն է ու հետպատերազմյան շրջանի տարածաշրջանային եւ աշխարհակահական զարգացումները։ Անշուշտ պարզիցել պարզ է, որ Արցախյան երրորդ պատերազմն այսօր էլ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ին Մոսկվայում ստորագրված մեր ժողովրդի համար չարաբաստիկ երրակողմ հայտարարությամբ սահմանված հրադադարից 2 տարի անց տակավին չի ավարտվել։ Լրատվական հոսքում թե շահագրգիռ պետությունների տարբեր մակարդակների ղեկավարների հրաապարակավ հնչած հայտարարություններում պատերազմի ավարտի մասին խոսույթներն իրականում վերացական բնույթ են կրում եւ ոչ մի տեսանելի կամ շոշափելի կապ չունեն մեր տարածաշրջանում առ այսօր տիրող ռազմաքաղաքական իրավիճակի հետ։ Ինչպես վկայում են այդ մասին շարունակաբար բարիս բունի մասով աղաղակող իրողությունները, պատերազմը հիմա էլ ընթացքի մեջ է։ Իհարկե, ոչ նախքին լայնացավալ ռազմական գործողությունների տեսքով, բայց բարբերական հաճախությամբ ադրբեջանական զինուժի կողմից իրականացվող տեղայնական բնույթի, հիբրիդային հարձակումների, տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից հայկական դիրքերի ու բնակավայրերի գնդակոծությունների, կրակահերթերի կամ առանձին կրակոցների տեսքում Արցախի թե Հայաստանի տարածներում Այս համատեքստում վերհիշենք Հադրութի շրջանի Խծաբերդ եւ Հին Թաղեր գյուղերի զավթումը հրադադարի հրշակումից հազիվ 1 ամիս անց, դեկտեմբերի 12-ին։ Ասկերանի շրջանի Փարող գյուղը եւ շրջակա տարածքը վերահսկող Խարագլուխ բարձունքի գրավումը մարտի 24-ին Հայաստանից Արցախ ձգող գազատար խողովակի պայթեցումը, Շուշիի մերձակայքում ջրաշինարարական աշխատանքների իրականացող բանվորի սպանությունը, շփման գծի մերձակա գյուղատեսական ցանկատարածություններում աշխատող գյուղացիների գնդակոծությունը, թեկուս հենց ամենաթարմը նոյեմբերի 12-ին Խրամորդ գյուղի մեխանիզատոր բնակիչների ուղղությամբ արձակված կտրված կրակոցները, ինչի հետևանքով վիրավորվել է նրանցից մեկը եւ այլն եւ այլն։ Իլրոման բացառապես Արցախյան այդ եւ մյուս հանրահայտ իրողությունների ճշնամական ուժերն անցյալ տարվա մայիսի կեսերից ի վեր շարունակական հարձակողական սադրիչ գործողություններ են ձեռնարկում Հայաստանի մի շարք մարզերի՝ Սյունիքի, Վայոց ձորի, Արարատի, Գեղարքունիքի վարշական տարածքների ուղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վրա վերջին հայմատաբար լայնացավալ ագրեսիվ հարձակումը ընդորում 7 հիմնական ուղությամբ, ինչպես գիտեք, տեղի ունեցել այս տարվա սեպտեմբերի 13-ին։ Վերջնական արդյունքում Բաքուն առ այսօր ռազմական վերահսկողություն է հաստատել ռազմավարական նշանակության տասնյակ սահմանամերձ բարձունքներում, ինչպես նաև Մեղրի Երևան միջպետական մայրուղու Կապանից Գորիս ձգվող 21 կիլոմետրանոց հատվածի վրա ըստ պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական աղբյուրների միմյանցից տարբերվող տվյալների ադրբեջանական զինուժն արդեն բռնազավթել է Հայաստանի Հանրապետության 120-ից մինչև 220 քառակուսի կիլոմետր պետական տարածքը վերահսկողության տակ առնելով կենսական նշանակության ջրային ռեսուրսները, ճանապարհները, գյուղատեսական նշանակության վարելահողերը հաճախակի են դարձել մերձակա տարածքերում գյուղատեսական աշխատանքներ կատարող խաղաղ բնակիչների, հողագործների, հոյների, ինչպես նաև լեռնային արոտավայրերում պահվող խոշոր եւ մանր եղջերավոր անասունների, նախիրների ու հոտերի զանգվածային արևանգումները։ Դերևս ադրբեջանական զնդաններում են պահվում Արցախյան երրորդ պատերազմի, ապա եւ Հայաստանի դեմ սեպտեմբերյան ագրեսիայի ընթացքում գերեվարված մի քանի տասնյակ զինծառայողներ, սպաներ, զինվորներ, խաղաղ բնակիչներ, որոնցից շատերին ադրբեջանական դատարանների ապօրինի վճռներով, որպես թե ահաբեկիչներ դատապարտվել են երկարաժամկետ ազդազրկման։ Ընդ որում Ադրբեջանում այնքան մեծ եւ այնքան խորն է արմատակալած անպատժելիության զգացողությունը, որ ծայր աստիճան հղպացած ու լկտիացած պաշտոնական Բաքուն պարզապես թքած ունի միջազգային տարբեր ատյանների ընդունած բանաձևերի, կոչերի, հորթորների վրա, վստահ, որ այդ կառույցներից եւ ոչ մեկն ընդունակ եւ իզորուչ է սին խոսքից անդին անցնել ու հազիվ թե միջազգային պատժամիջոցներ հետևեն այդ քամի փչոցներին։ Առավել եւս, որ հին աշխարհի երկրները նեղված ու սարսափած ռուսաստանյան գազի մատակարարումների սրընթաց նվազումից մեծ հույսեր են կապում ադրբեջանական եւ նրա տարածքով միջինասիական հանրապետությունների արտադրության գազի դեպի Թուրքիա եւ այնտեղից դեպի Եվրոպա հնարավոր հոսքի ավելացման հետ իրենց հերթին թքած ունենալով իրենց իսկ հանրահրշակած միջազգային նորմերի առերևույթ համընդունելի, բայց ինչպես տեսնում ենք իրականում գրոշ անգամ չարժեցող իրավական հրամայականների վրա։ Այնպես որ Մենք էլ մեր հերթին փորձենք միամտորեն չծնծալ եւ ամեն անգամ ծնծղաներ չզարկել միջազգային այս կամ այն հարթակում մեր բոխերիմ ճշնամիների Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հասցեին գրավոր թե բանավոր հնչած դատապարտման խոսքերի, բանաձևերի, հայտարարությունների, կոչերի եւ այլ նկապակցությամբ Արմիշտ հստակ գիտակցելով, որ այդ ամենը սոս քաղաքական երեսպաշտության արտահայտություններ են, ոչ ավելին։ Եվ երջո, բացի մեզնից նույն այդ Եվրոպաներում եւ Ամերիկաներում ում հայտնի չէ, որ Արցախյան երրորդ պատերազմը ոչ այլ ինչ էր, քան միջազգայինորեն համաձայնեցված ու բազմակողմ պայմանավորված ահաբեկչական ռազմագործողություն Արցախի ժողովրդի եւ նրա միջոցով համայն հայության, Հայաստանի ու հայկական սփյուռքի դեմ այն, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը պետք է լայնացավալ պատերազմ սանձազերծի Արցախի դեմ, նախապես բարձրորոշ տեղյակ էին աշխարի բոլոր հզոր տերությունների, Միացյալ Նահանգներից մինչև Ռուսաստան ռազմական հետախուզությունները եւ բնականաբար այդ կառույցների միջոցով նաեւ նշված տերությունների քաղաքական վերնախավերը Ավելին, նախապես քաջատեղյակ էին պատերազմին ՆԱՏՕ-ական Թուրքիայի ակտիվ մասնակցության հավանականությանը, այդ երկրում տարվող նախապատրաստական աշխատանքներին, այդ թվում Անկարայի միջոցով միջազգային ահաբեկչության ուժերի հավաքագրման գործընթացին բուն Թուրքիայում հանձինս գործ գալ է ռազմականացված ահաբեկչական կազմավորման Հյուսեյն Սիրիայում, Լիբիայում, Պակիստանում հետագայում գլխակերների այդ խմբավորումները մարտական գործողությունների ներգրավելու հերագնա նպատակով Արդյոք միջազգային ատյանները կամ դրանց անդամագրված հզոր երկրներից առնվազն որևէ մեկը կոշտ միջոցների դիմեցին Ադրբեջանի նկատմամբ Արցախի ժողովրդի դեմ նրա սանձազերծած պատերազմի համար։ Ոչ իհարկե, Հայաստանի նկատմամբ կարեկցանքի խոսքից բացի մենք գործնական ոչինչ չլսեցինք եւ ոչ էլ տեսանք։ Ոչ Եվրոպայից, ոչ Ամերիկայից, ոչ էլ Ռուսաստանից, ել չեմ ասում, ԱՊՀ կամ ՀԱՊՀ կամ անդամ այլ երկրներից։ Բայց ահա այսպես կոչված ադրբեջանական զինուժի իբր թե հաղթանակի կապակցությամբ Բաքվին ուղված ողջունի ու շնորհավորանքի խոսքեր ինչքան ուզես։ Այդ կեղծ ու պատիր պաշտոնական շնորհավորանքներին մենք հերթական անգամ ականատես եղանք նաև բառացիորեն վերջերս։ Արցախյան պատերազմի պայմանական ասած Ադրբեջանի համար հաղթական ավարտի երկրորդ մեր պարագայում տարելիցի, Բաքվի պարագայում տարեդարձի արդիվ Թուրքիայից, Թուրքմենիայից, Ուզբեկստանից, Պակիստանից, Իրանից, Ալժիրից, Հունգարիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Իտալիայից, Իսրայելից, այդ թվում նաև ՀԱՊԿ անդամ մեր դաշնակից կոչվող երկրներից՝ Բելարուսից եւ Ղազախստանից։ Գախտնիկ չէ, Բաքվում քաջ գիտակցում էին, որ ադրբեջանական զինուժը միայնակ իզորու չէ ապահովելու նախատեսված հերթական բլից կրիգի հաջողությունը, ինչպես որ դա եղել է 2016-ի ապրիլյան այսպես կոչված քարորիա պատերազմում։ Այսպես կոչված որակեցի, քանզի մինչ այդ էլի եմ ասել ու նորից եմ կրկնում, Ապրիլյան պատերազմն իրականում չի ավարտվել ապրիլի 5-ին։ Այն շարունակվել է նաև հետագա օրերին, գրեթե մինչև մայիսի կեսերը։ Պաշտոնապես հրադադար հայտարարելուց հետո անգամ ոչ քիչ թող զոհեր խլելով մարտնչող կողմերից։ Այնպես որ խորհուրդս է օգտագործենք միայն ապրիլյան պատերազմ բառակապակցությունը, առանց բուն իրողությունը խեղաթյուրող ու մոլորեցնող քարորյա ժամկետը նշելու։ Ընդորում այդ պատերազմը ժամանակագրորեն երկրորդն էր Արցախյան ազդամարտում, իսկ 2020-ի աշանայինը երրորդ պատերազմը, այլ ոչ թե երկրորդը, ինչպես որ նվազեցնելով դրա էությունը, ներկայումս ներկայացնում են հիմնականում օտարազգի, ինչու չէ հաճախ նաև հայ քաղաքական մեկնաբանները։ Բայց դա իմիջայլոց։ Շարունակեմ միտքս։ Առավել ցավալին այն էր, որ սեպտեմբերի 27-ի մասին նախապես տեղյակ էին նաև Հայաստանի եւ Արցախի ռազմական հետախուզությունները, բնականաբար նրանց միջոցով նաև քաղաքական ղեկավարները։ Բայց ահա կրկնվել է այն, ինչ տեղի է ունեցել ապրիլյան պատերազմի նախաշեմին՝ բացարձակ անտարբերություն եւ անփութություն։ Առավել եւս Արցախի ռազմական գերատեսչության կողմից Փոխանակ որպես իրավիճակից բխող հրամայական զորքերի եւ զինտեխնիկայի հարկ եղած տեղաշարժեր իրականացվեին զորօրինակ հակարակորթի հնարավոր հարձակման հիմնական ուղություններից մեկում մատաղիսի զորամասում տոնական խնջույք ու գինարբուք էր տեղի ունենում միավորման հիմնադրման հերթական տարեդարձի առիթով Բնականաբար Տշնամու առավոտյան հարվածներից մեկեն հարանվեց դեր խումհարի չեկած անznակազմի առանձնապես սպայական կազմի կոնցաբանությունը։ Ցաներ հետևանքները չմանրամասնեմ, հայտնի են բոլորին։ Նշեմ միայն, որ այդ կամ մեկ այլ կերպ պատերազմին պաշտպանության բանակի ոչ բոլոր զորամասերն էին հարկ եղած չափով պատրաստ, ինչին դժվար չէ կռահել միանգամայն իրազեկեր Տշնամու հետախուզությունը։ Աշանային պատերազմի ընթացքին հրվից հերու հետևած ոչ քիչ թվով օտարազգի ռազմական ու քաղաքական մեկնաբաններ անսկող գովասանքով են շարունակում արտահայտվել Արցախի հանրապետության զինուժի մարտունակության ու հերոսականության մասին, ընդգծելով, որ 44 օր շարունակ նա կարողացել է խիզախաբար դիմակայել թվականակով ու սպառազինությամբ իրեն քանիցս գերազանցող հակառակորդի ճնշմանը։ Ազնակազմի թվականակով մեկը առնվազն 5-ի դեմ, իսկ պարազինության եւ դրա արդիականության առումով առանց հայմատության եզրերի։ Մանավանդ հաշվի առնելով թուրքական արտադրության բայրակտար կոչվող հետախուզական ու հարվածային նշանակության անօթաչու թռչող սարքերի կիրառումը, որոնք փաստորեն լիովին վերահսկում էին մարտական գործողությունների օթային տարածքը։ Առավել եւս որ այդ պատերազմում Ադրբեջանը միայնակ չէր։ Նրա հետ էին Թուրքիայի զինված ուժերի բարձրաստիճան սպայական կազմը, որն ամբողջովին իր ձեռքներ վերցրել բոլոր մարտական գործողությունների անմիջական կառավարումն ու բայրակթարների թրիշտերի հենց Թուրքիայի տարածքից էլեկտրոնային ուղղորդումը եւ ինչպես նշեցի, միջազգային ահաբեկչության խմբավորումները։ Իդեպ, ինչպես վերջերս հայտնի դարձավ Եվրոպաներում, կոնկրետ Գերմանիայում գործող ադրբեջանալեզու ընդդիմադիր լրատվամիջոցներից մեկի Ազատ Շես, թարգմանաբար Ազատ Խոսք, համացանցային աղբյուրի լրատվական թողարկումից Ադրբեջանի կողմում առաջնագծում գլխավորապես կռվում էին Անկարայի հավաքագրած եւ մարտադաշտ նետած փորձառու վարսկանները Իսկ բուն ադրբեջանական զինուժը բոլոր առումներով պատրաստ չլինելով լայնացավալ պատերազմի բառացիորեն անկյալի տպավորություն էր թողնում։ Ավելորդ չնշել, որ այդ տեղեկությունը տվյալ լրատվամիջոցը քաղել է ադրբեջանական բանակի կորպուսի հրամանատարի տեղակալ գնդապետ Բաբեկ Սամիդլու զայնագրված խոստովանությունից, խոստովանություն, որ ադրբեջանցի զինվորականի համար փաստորեն կյանք է արժեցել։ Աշանային պատերազմի ավարտից գրեթե երկու շաբաթ անց, նոյեմբերի 22-ին գնդապետը վերացվել է, իսկ հաջորդ օրը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն էր տարածել առ այն, թե Բարսասիչյան սպան իբր զոհվել է ականի պայթյունից Սուգովուշանի մերզակայքում։ Նկատի առնում Մարտակերտի շրջանի բռնազավթված ու Բաքվի կողմից վերանորոգված հայկական մատաղից գյուղը կրկնում եմ, այլազգի շատ վերլուծաբաններ իրող հիացմունքով են խոսել ու խոսում հայ դիրքապահ ստորաբաժանումների մասին եւ միանգամայն իրավացի են դրանում։ Պատերազմի ողջ ընթացքն առելություն է հող հայրենիի պաշտպան մեր սպաների ու զինվորների խիզախության ու հերոսականության օրինակներով։ Բազմաթիվ են դրանք։ Ցավոք մեր հանրությանը ոչ բոլոր սխրանքներն են տակավին հայտնի, բայց մարտական գործողությունների անմիջապես մասնակիցների վկայությամբ բարեբախտաբար հետսհետե բացահայտվում են դրանք եւ մեզ համար անհամեմատ པարզ ու հստակ է բացվում հանուն հայրենյաց իսեն ելած ու մինչև վերջին շունչ մարտնչած մեր քաջորդիների խիզախության ու հերոսականության համապատկերը Փառք ու հավեր շիշատակ մեր բոլոր այն տղաներին, ովքեր Արցախի պաշտպանությանը հերոսաբար նվիրաբերեցին ամենաթանկը իրենց կյանքը ու փառք մեր այն քաշ տղաներին, ովքեր արժանապատիվ կռիվ տվեցին ճշնամուն ու տուն դարձան ողջ շարժ կամ թեկուս հաշմված վիճակում։ Բայց ահա նույնը դժվարանում եմ ասել մեր այսպես կոչված այն զորահրամանատարների մասին, նորաթող գեներալներ թե գնդապետներ, ովքեր ողջ պատերազմական շրջանում այդպես էլ ունակ չեղան կառավարելու եւ իրագործելու փոքր շատ է խոշոր մի ռազմագործողություն, որի ընթացքում արձանագրված լիներ թեկուզ եւ մեկ առանձին հաջողությամբ փսակված ճակատամարտ, ընդ որում նվազագույն կորուստներով։ Երևի թե բացառությամբ եղնիկներ Զորամասի լեգենդար հրամանատար Քյոխ Մականվամբ մեր հանրությանը հանրահայտ գնդապետ Արցախյան ազդամարտի բոլոր պատերազմների խիզախ մասնակից Արցախի հերոս Կարեն Ջալավյանի որի հմուտ կառավարմամբ գործող զին միավորումը քայլից չնահանջեց մարտական բնագծից հաջողությամբ կասեցնելու ճշնամու գերակշիռ ուժերի շշումը եւ կենթանի ուժի ու զին տեխնիկայի զգալի կորուստներ պատճառելով հակառակորդին ընդ որում գրեթե առանց սեփական կորուստների Փարք հերոսին։ Աժանին մատուցենք նաև ծնունդով Հադրութի շրջանի Այգեստան գյուղից նույնպես Արցախյան ազդամարտի 3 պատերազմների քաջարի մասնակից ռազմաճակատի հարավ արևելյան ուղղության զորամասերից մեկի հրամանատար Արցախի հերոս գնդապետ Սերգեյ Շաքարյանին, որի հմուտ հրամանատարության ներքո մարտնչող ստորաբաժանումները հաջողությամբ կասեցրել են ադրբեջանական զինուժի բազմաթիվ տանկային եւ հետևակային գրոհները հակառակորդին պատճառելով մեծաթիվ կորուստներ։ Ավաղ պաշտպանության բանակի նոյեմբերի 2-ին հրապարակված զոհված զինծառայողների ցուցակում նշված էր նաև գնդապետ Սերգեյ Շաքարյանի անունը՝ հավեր շիշատակ անմոռաց հերոսին։ Անշուշտ կարելի է եւ արժե շարունակել նվիրյալ զինվորականների թվարկումները, հրամանատարներ, ովքեր կռիվ են տալիս ոչ թե աթորի, այլ հայրենի հողի համար։ Ցավոք, նախապատերազմական շրջանի երկու տարում զինված ուժերի կադրային բարեփոխումների պատրվակով փորձառու ու հումոտ սպաները եւ զորավարները բարձրագույն հրամկազմից մինչեւ զորամասերի հրամանատարներ կամ այականորեն փոխարինվեցին յուրային զինվորականներով, ովքեր չունենալով լայնացավալ մարտական գործողությունների կառավարման անհրաժեշտ փորձառություն Ավելին զուրկ լինելով հայրենիքի ճակատագրի համար անձնական պարտքի ու պատասխանատվության զգացողությունից հավատարմորեն իրականացնում էին վերևից որպես հրամայական իջեցված անպայման մարդկային մեծ կորուստերի գնով Արցախն Ադրբեջանին հանձնելու Արցախից եւ նրա հիմնախնդրից որպես Հայաստանի առայժմ գործող իշխանությունների համար ավելորդ գլխացավանքից մեկընդմիշտ ազատվելու ազգադավ ազգակործան ծրագիրը Պարզից էլ պարզ է, որ մարդկային կորուստների մեծությունը պայմանավորված է հայ հանրության հոգեբանության մեջ Արցախում լինի Հայաստանում թե Սփյուռքում զանգվածային անանց ու անջնջելի վախի զգացողություն արմատավորելու անհրաժեշտությամբ, որպեսզի հայ ժողովուրդը հետայսու չհանդգնի իզեն ելնել պաշտպանելու համար հայոց պատմական Արցախ աշխարհի ազատությունը այլևս դաթարի իրեն պահանջատեր համարել հայ դատի համար, դատապարտելով Արեմտյան Հայաստանում եւ Օսմանյան Թուրքիայի անխտիր բոլոր վիլայետներում, ապա եւ Արևելյան Հայաստանում, Արեմտյան Մերսկասպիայի տարածաշրջանում, ներկայիս Ադրբեջանում անցյալ դարաշրջին իրականացված հայոց ցեղասպանությունը Արեմտյան կողմնորոշումն այսուհետ միանշանակ կարծրատիպ դառնա հայոց ներկա եւ գալիք սերունդների մտածողության համար՝ ի տարբերություն հայ ժողովրդի ավանդական ռուսական կողմնորոշման։ Եվ վերջապես, այլևս հանրորեն անցանկալի անընդունելի համարվի Մոսկվա-Երևան միջպետական պայմանագրով հաստատված ռուս ռազմական ներկայություն Հայաստանում եւ Ռուսաստանն այդ պիսով իսկ վերջնականապես հեռանա հարավային Կովկասից։ Արևմտյան քաղաքակիրթ կոչեցյալ աշխարհի եւ գազանաբարո թուրք-ադրբեջանական տանդեմի թելադրած ու պարտադրած եւ անմերապահ կատարման ենթակա այդ չարագուշակ ծրագիրը ավաղ այսօր էլ օրակարգային է Հայաստանի ռազմաքաղաքական վերնախավի համար։ Միևնույն ժամանակ խոր ափսոսանքի զգացումով միայն կարող ենք արձանագրել, որ մայր հայրենիքի ընտրազանգվածի գերակշիռ մասը տակավին վարակված է ահուսարսապի այդ զգացողությամբ, բնազդորեն ահաբեկված դարձյալ մարդկային կորուստներով հղի նոր պատերազմի հերանեկարով, դու իզնիսկ չմտածելով, չգիտակցելով, որ Արցախի հանձնման պարագայում անգամ ամենևին էլ այդ չէ, թե Թուրքիայի եւ թե Ադրբեջանի ռազմավարական գերնպատակը, որ Արցախը նրանց համար միջանկյալ խնդիր է, ինչպես որ միջանկյալ է Սյունիքի հարցը։ Գերնպատակը Հայաստանի որպես ինքնիշխան պետության վերացումն է, իբրև ապագա մեծ թուրանի բկում խրված ոսկորի եւ հայ ժողովրդի որպես բնիկ ազգային հանրության վերջնական բնաջնջումը իշարունակումն 1915-1923 թվականների ռազմաքաղաքական հանգամանքների պարտադրանքով ժամանակավորապես թերի թողնված ցեղասպանության Առավել քան համոզված եմ, որ վաղ թե ուշ, իսկ որքան վաղ, այնքան լավ, քանզի թեկուզ փոքրինչ հապաղումը ոչ մի կերպ չի լինելու անդունդի եզրին հասած հայ ժողովրդի հարատեվության օկտին, մայր հայրենիքի մեր հայրենակիցները հերթական անգամ ազգային վերազարթոնք պիտի ապրեն, ինչպես 1988-ին էր Արցախյան շարժման բուրըն շրջանում շարժում, որի շնորհիվ հայ հանրության գիտակցության մեջ 70-ամյա խորհրդային թմբիրից հետո վերստե միս ու արյուն ստացավ ազգային ազգագրության եւ ազգային անկախ ինքնիշխան պետականության վերականգնման ու վերակերտման վեհ գաղափարը։ Այսօր մեզնից յուրաքանչյուրի հոգու պարտն է հանուն մեր ներկա եւ գալիք սերունդների աչքի լույսի պես պահպանել 30 տարի ի վեր կյանքի կոչված այդ գաղափարի գլխավոր նվաճումը հայոց կայացած բայց ցավոք նաեւ մեր իսկ մեղքով գահավիժման սպառնալիքի տակ հայտնված պետականությունը Հայաստանում եւ Արցախում վերամիավորված միասնական թե առայժմ առանձին առանձին որպես հայոց զուգապետություն հուսանք ազգովի չենք հապաղի Մենք փոքր ենք, բայց անչափելի մեծ է մեր համազգային ներուժը, այնպես որ Աստված առաջ, ասենք, ամեն։